Én se állítottam át az so órámat. I just realized I've got an extra hour to preach. Tehát rájöttem, hogy van egy plusz órám az, a prédikálásra. <laughs> Senki nem nevetett. Nem, ezzel nem nevetnek. Oké. Okay. <laughs> Sírnak. <laughs> so, um, glad, I'm really glad you're here this Nagyon morning. örülök, hogy itt vagytok ma. Uh, And everybody's sitting over here, so let's Mindenki a jobb oldalon ül, nekünk jobb oldalon. Last week we started a series on disappointment. Múlt héten elkezdtünk egy sorozatot a csalódottságról. Um, as we've come through the book of Matthew, we've, we've seen the, you know, the birth and the ministry of Jesus. hogy Máté evangéliumát tanulmányozzuk, láttuk Jézusnak a születését és az ő szolgálatát. We saw him grow in popularity. Láttuk, hogy nőtt a népszerűsége. And uh, about two or three weeks ago, uh, Domo taught, and and we saw Jesus die, and we saw him his body put in, in a grave. És két-három héttel ezelőtt a Domó tanított, és láttuk, ahogy Jézust keresztre feszítették, és a testét a sírba helyezték. And for three days, his disciples were disappointed. És három napig a tanítványai csalódottak voltak. What has happened to our leader? Mi történt a mi vezetőnkkel? He, he talked about the kingdom. Ő a királyságról beszélt. He talked about victory. He talked about love. Győzelemről beszélt és szeretetről. And here he is dead. És akkor itt van, meghalt. What do we do now? Most mit csináljunk? Disappointed Csalódottak voltak. Hopeless. Nem volt reménységük. Scattered. Elszaladtak, szétszélettek. I think if we're honest, we we would say that at some point in life we felt that way too. És azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor meg kell vallanunk, hogy mi is éreztük így magunkat életünknek valamely pontján. Unfortunately, I think sometimes as Christians we're not very honest. De azt gondolom, hogy sokszor keresztényként nem is vagyunk túl őszinték. And uh, and that's why I decided to to spend these four weeks between now and Easter talking about this topic. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt az időt, ezt a négy hetet, a múlt héttől kezdve egészen húsvétig, azzal töltjük, hogy ezzel a témával foglalkozunk. These disappointments are part of our lives. Azért, mert a csalódottság része az életünknek. But I think there's hope. De azt gondolom, hogy van remény. And today, I hope to give you some hope if you're in that situation. És ma remélem, hogy át tudom adni ezt a reménységet nektek, ha ti ilyen helyzetben vagytok. Or, or to give you a few, you know, things to remember when you are in that situation. Vagy legalábbis adok egy pár ilyen kapaszkodó pontot, amikor ilyen helyzetben találod magadat. Because the Bible doesn't talk about you know difficulties in life as if someday they will like if they, it doesn't say if it says when. A Biblia nem úgy beszél a nehézségekről, a problémákról az életünkben, hogy ha esetleg ez, ezek majd előfordulnak, hanem arról beszél, hogy majd amikor nehézségek lesznek. And today we're going to look at uh, who Jesus called the greatest man who ever lived. És ma egy olyan embert fogunk megnézni, akit Jézus úgy hívott, hogy a legnagyobb ember, aki valaha is élt. We're going to see his disappointment, his struggle. az ő csalódottságát, az ő küzdelmét. His struggle with faith. Az ő hitbéli küzdelmét. And uh, he got into a mess because he did something that was right. És egy olyan zűrzavarban találta magát, ami amiatt következett be, hogy ő valamit jól, helyesen tett. And I, I know I've, I've, I've felt that way before. És azt hiszem, hogy én is éreztem már magamat így. I remember a time just ministering to somebody really intensely. Emlékszem egy időre, amikor nagyon komolyan szolgáltam egy bizonyos ember felé. And things just didn't happen the way I'd hoped they would. Things didn't happen the way I'd prayed they would. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy reméltem, hogy azok történni fognak, vagy ahogy imádkoztam ezekért. And, and I remember thinking, God, I'm disappointed. És emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy Istenem, én csalódott vagyok. And I think we're going to see that John the Baptist must have felt this way. És azt hiszem, hogy azt fogjuk megnézni most, hogy keresztelő János ugyanígy érezhette magát. We're, we're going to start in Mark 6. We kind of have to look in two places to get the whole story. Mark 6-ban fogjuk elkezdeni, és kicsit így két felé ágazik a történetünk a Bibliában. We see uh, that John uh, the baptizer Látjuk azt, hogy keresztelő vagy bemerítő János verse uh, Mark chapter 6, verse um, 17. Tehát a Márk 6, 17. Says, For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he had married her. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt. So here's the story of John the Baptist. Tehát itt van röviden keresztelő János története. First of all, you have to understand that he is blood with Jesus. He is Jesus' cousin. Azt értsétek meg először, hogy ők vérrokonok voltak okay. Jézussal, unokatestvérek. Not some stranger. Nem csak egy ilyen idegen volt ő. Family hanem okay. családtag. And John is about six months older than Jesus. János körülbelül hat hónappal született korábban Jézusnál. And John's birth is no less miraculous than Jesus's, really, if you És think about it. Ő születése sem kevésbé csodálatos, mint Jézusé, hogyha belegondoltok. It was announced by angels. Ezt is angyalok hirdették ki. And it happened in a miraculous way when his parents were old, old. Too old to have kids. Olyan időben történt, tehát akkor történt, amikor az ő szülei már annyira idősek voltak, hogy emberi értelemben nem lehetett gyerekük. And it was clear from John's conception that he was a special boy. És nagyon egyértelmű volt az ő fogantatását nézve, hogy ő egy különleges fiú volt. He was the one that was to prepare the way for Jesus. Ő volt az, aki előkészítette Jézusnak az útját. He's the first preacher of the kingdom. Ő volt a az Úr királyságának az első prédikátora. He would say, repent, for the kingdom is at hand. Azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. And those that came out from Jerusalem to the Jordan River, he would baptize. És akik kijöttek Jeruzsálemből a Jordán folyóhoz, őket bemerítette. And then there was the day that Jesus showed up. És akkor megjelent egyszer Jézus is. And he said, There he is, the Lamb of God that takes away the sins of the world. És akkor János azt mondta, hogy ott van az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. He's the one. Ő az. And John's disciples, as Jesus was growing in popularity, they would say, John, they're le- you know, people are leaving your church and going to Jesus' church. Isn't that a problem? What should we do? És János tanítványai, mikor Jézus népszerűsége egyre növekedett, és egyre több ember követte őt, akkor János tanítványai megkérdezték, hogy jaj, hát Jézus gyülekezete egyre növekszik, a tiéd pedig nem. Most, most mit csináljunk? Ez Maybe we should Szerintetek ez gond lenne? Maybe we should get a, you know, a louder rock band, you know, to lead worship. Or... Lehet, hogy egy új rock bandát kéne szerezni no, a dicsőítéshez. No, John said, that's okay. That is perfectly fine. In fact, you should be following him, Nem, not János me. azt mondta, hogy semmi gond azzal, hogy a Jézus követőinek a tömege növekszik, inkább őt kövessétek, és nem engem. He said, I must decrease and he must increase. Azt mondta, hogy nekem kell csökkennem, és neki pedig növekednie. So that's John the Baptist. And his ministry was very short, less than a year. Tehát ez, ez keresztelő János, és az ő, ő szolgálata kevesebb, mint egy évig tartott, tehát nagyon rövid ideig. But one of his messages, De az egyik üzenete, he, he, was, he, he was critical of Herod. Arról szólt, hogy Heródest kritizálta. Now, this isn't Herod the Great. Ez nem a nagy okay? Heródes. This is Herod the Great's son. Hanem az ő fia. So Herod the Great, he was the king of Palestine. Emlékeztek Nagy Herodesre ő volt Palesztinia királya. In the, in the time of Jesus's birth. Amikor Jézus megszületett. When he died, he his, his kingdom, Palestine was divided into four sections. Amikor ő meghalt, akkor az ő királyságát négy részre osztották. And uh, and Galilee és Galilea fell to Herod Antipas. Heródes Antipás kezébe került. Now Herod had this Herod had a brother named Philip. És ennek a most tárgyat Herodesnek volt egy testvére Fülöp. And Philip married Herodias. Aki feleségül vette Heródiást. Are you following this? Eddig követitek? So Herod the Great, we're talking about he's got two sons, Philip and Herod Jr. Tehát az, az öreg Heródesnek, aki Jézus születése idejében élt, két fia lett, az egyik Fülöp, a másik pedig a kis fiatal Heródes. And Philip married Herodias. És Fülöp ö, hozzáment Heródiáshoz. Wish they had like more unique names. They all kind of sound the same, kicsit, right? hasonló nevük van, ez kicsit zavaros, de mindegy. Well, Herod Jr. visited his brother Philip. Az ifjabbik Heródes meglátogatta testvérét, Fülöpöt. Fell in love with his brother's wife. Beleszeretett a testvérének a feleségébe. And he stole her away from his És hát brother. hát így elszökött az asszonya. Okay? And he married her. És akkor ő is megházasodott vele. And John the Baptist said, this isn't right. És keresztelő János erre azt mondta, hogy hát ez nem helyes. John the Baptist was not afraid to say, Herod, you've sinned. János nem félt attól, hogy kimondja, hogy Heródes, te vétkeztél. You've, you're an adulterer. Te házasságtörő vagy. You've stolen your brother's wife. It's Elloptad wrong. a, a testvérednek a feleségét, ez, ez helytelen. And because of that, ezért, that's what we read here in verse 17, Herod had sent and seized John. He's like, this guy has got to be shut up. Ezért olvashatjuk itt a 17-es versben, hogy ezért Heródes elfogadta Jánost és bilincs, megbilincseltette. Tehát egyszerűen el akarta hallgattatni őt. And he did this for the sake of Herodias. És a, a Herodiás kedvéért tette ezt. His wife, who used to be his brother's wife. Aki a felesége volt, de korábban a testvérének a felesége volt. Verse 18 explains this. It says, For John had been saying to Herod, It is unlawful for you to have your brother's wife. És a 18-as vers magyarázza ezt meg, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Verse 19, and Herodias had a, and Herodias, the wife, had a grudge against John and wanted to put him to death, but she could not. Herodias ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni, de nem tehette. Why not? Miért? Because Herod, her new husband, mert Herodes, az új férj, feared John knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. Uh, when he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. Akiről tudta, tehát félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. So Herod, he's like, okay, we, this is bad press for me. Herodes arra gondolta, hogy hát ez elég rossz sajtó számomra. So he puts John in prison. Ezért Jánost bebörtönöztette. He likes to listen to him preach. He's a good preacher. Szerette azt, amikor ő tanít, tehát egy jó, jó prédikátor volt. He hears him gladly. Örömmel hallgatta. Uh, but he's perplexed. De gyakran zavarba jött. Doesn't know what to do. Nem tudta, hogy mit csináljon. Because he can't kill him. Nem tudta megöletni. Because he's too popular among the people. Mert túl népszerű volt az emberek között. But also he's afraid of John. De fél is tőle. Probably he's afraid of God talán Istentől félt igazán. If he's really a prophet and I kill him, man, I'm in trouble. Hogyha ő tényleg Isten profétája, és én megölöm, fú, akkor nagy bajban vagyok. But he loved his sin too much to actually do something about this De túlságosan is szerette a saját bűnét ahhoz, hogy valamit tegyen ezzel kapcsolatban. Herodias didn't have those problems. The, Herodiásnak, a, a hölgynek nem volt ilyen problémája. She wanted to kill him. Ő tényleg meg akarta őt öletni. So here's John in prison. Tehát itt van János a börtönben. The first preacher of the gospel. A, az evangélium első tanítója. The first preacher of the kingdom. Isten országának első hirdetője. And he's in prison because he's done the right thing. És azért van börtönben, mert helyesen cselekedett. He hasn't redefined sin like so many people do. Nem uh, definiálta újra, hogy mi a bűn, well, mint ahogy sok ember ezt teszi. Well, I, You know, it's, it's not the best, but you know, at least you, you love each other, right? Jó, hát rendben, hát nem ez a leghelyesebb dolog, de hát legalább szeretitek egymást. he doesn't redefine sin. He, he says, no, Herod, what you've done is wrong. You need to repent. Nem próbálja így ö, körülírni, meg megváltoztatni, hogy mi az a bűn, hanem azt mondja, hogy ez helytelen, amit And tettél. What does he get for it? És ezért mit kap? He gets put in jail. Bebörtönzést. Turn to Matthew 11. És most lapozzatok a Máté 11-hez. <clears throat> we'll continue the story here. John is in prison. Itt folytatjuk a történetet, hogy János a börtönben and he's volt. Been there a while. Egy ideje már ott van. It says when John heard in prison that the deeds of Christ uh, about the deeds of Christ, he sent words by his disciples and asked him Are you the one who is to come, or shall we look for another? Második, harmadik vers. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? What, what would you think if you had done the right thing? Mit gondolnál te, hogyha te helyesen cselekedtél volna? For your cousin Jesus az unokatestvéredért, Jézusért, who was performing mighty miracles, aki csodálatos tetteket hajtott végre, and who was fulfilling prophecy after prophecy from the Old Testament. És folyamatosan teljesítette be az ószövetségi proféciákat, amelyek róla szóltak. What, what would you do if you ended up in prison? Mit szólnál, hogyha emiatt mégis börtönbe kerülnél? Just rotting away. Csak ott elrohadnál a börtönben. No hope. Semmi reményed nincsen. Bad food. Rossz a kaja cold. Hideg van. Uh, maybe abused by the guards. Az is lehet, hogy az őrök megvernek. Forgotten. És teljesen elfelejtkezik rólad mindenki. You know, maybe even praying, God, God, you know. Earthquake, you know, lehet, an hogy angel. imádkozol, hogy Uram, egy, egy földrengést, vagy egy angyalt, vagy valamit küldjél. You know? Uh, Maybe Herod could repent. Like there's so many ways, God, you could get me out of this situation. Vagy, vagy Heródes térjen meg, vagy, vagy legyen valami, Uram, ahogy kihozol engem innen a börtönből. But day after day, prayer is unanswered. És mégis nap mint nap imádkozol, és úgy tűnik, hogy Isten nem válaszolja meg az imádat. Well, here the greatest man on earth begins to doubt. Itt a, a világon élt legnagyobb ember is elkezd kételkedni. He begins to question. Elkezd kérdéseket feltenni. So one day, uh, some of John's friends came to visit him in Tehát prison. Egy nap eljöttek János barátai a börtönbe meglátogatni őt. I doubt it was like, you know, the, the movies where there's a big glass and you pick up the telephone. Biztos nem úgy volt, mint a filmekben, hogy volt egy nagy ilyen üvegfal, és akkor telefonon beszéltek egymással. It was probably more like when you go visit somebody in a Hungarian hospital and you have to bring them food because they don't get food, or very much food. Valószínű olyan volt, mintha egy egyszerű magyar kórházba mennél el látogatni, hogy visszad a kis kaját, meg mindent, mert hát ott nem túl jó az ellátás. So, so coming, you know, attending to the needs of John. Eljönnek és, és gondoskodnak János szükségleteiről. You know, here's some figs, you know. Itt van néhány füge. Your mom sent this, you know. Anyukád küldte ezt a <laughs> csomagot. and John, and John says, guys, friends. És János azt mondja, fiúk, barátaim, I, I need you to, to ask Jesus something. Szeretném, ha megkérdeznétek Jézustól valamit. I, I know it's like embarrassing. Tudom, hogy ez kicsit kínos. I'm the one that told you to follow him. Mert én mondtam nektek, hogy kövessétek őt. But I need you to go ask him De something. most kérlek, kérdezzétek meg tőle. Ask him if he's the one. Hogy ő-e az eljövendő the one with a capital O. egy, egy, egy, a, a nagybetűs eljövendő, a király. Are, are you the Messiah? Are you the one that we've been waiting for? Te vagy a messiás, te vagy az, akit vártunk. Or should we be asking for another? Vagy pedig, Or waiting for another? vagy pedig mást várjunk. Because that's what we think sometimes when things don't go wrong, or mert, when things don't go the way we expect. Mert sokszor ezt gondoljuk, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. We begin to wonder, like, did I understand things correctly? Elkezdünk így kételkedni, hogy hm, jól értettem a dolgokat. Maybe, maybe this isn't the one. Lehet, hogy nem ez az az igazi. Because it seems that John had this expectation that if he's the one, he would be he wouldn't be sitting in prison mert talán Jánosnak is ez volt az elképzelése, hogyha Jézus valóban az eljövendő, akkor ő most nem ülne börtönben. And so many times we think if if God's really there, Sokszor azt gondoljuk mi is, hogyha Isten tényleg ott van, and if he really cares about me, és ha tényleg törődik velem, then I wouldn't be as poor as I am. Akkor nem lennék ilyen szegény, mint I most. wouldn't be in such a miserable marriage as I am. Nem lennék benne egy ilyen pocsék házasságban, mint I ahogy most vagyok. Be as sick as I am. Nem lennék olyan beteg, mint I, amilyen I Wouldn't be failing at everything like I am. Nem vallanék kudarcot annyi mindenben, mint most. Many times we look at our circumstances and we judge God according to our circumstances, don't we? Nagyon sokszor megnézzük a körülményeinket, és Istenről úgy alkotunk ítéletet, hogy a körülményeinket nézzük, igaz? And here the greatest man, he, he does the same thing. És itt van a legnagyobb ember, és ő is ezt teszi. Jesus, are, are you the one? Te vagy az eljövendő. Have you forgotten about me? Elfelejtkeztél rólam? Verse 4. Um, These messengers had gone to Jesus. Elmennek ezek a hírnökök Jézushoz. And Jesus answered them. És Jézus így válaszolt nekik. This has this has been this has perplexed me for many years. Ez engem okay? zavarba ejtett sok évig. Jesus says. Jézus azt mondja. Go tell John what you see, what you hear and see. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. We'll, look at the answer a little bit further in a bit, but és mindjárt megnézzük a választ tovább. You know, Jesus is. just doesn't give him a straight answer. De igazán Jézus nem ad nekik egy egyenes választ. Yeah, I'm the one. Igen, én vagyok az eljövendő. Tell John, I'm the one. Mondjátok el Jánosnak, hogy én vagyok az. I'm the one. Én vagyok Just az. Go tell him that. A király, csak mondjátok el ezt neki. He also doesn't say, you know, like, uh, I'm gonna bust him out, you know, tonight, you know. Se azt nem mondja, hogy na most akkor itt szétverek minden ma este. Jesus gives us kind of this, kind of this uh, roundabout answer, as Jézus he many times does. Sokszor úgy tűnik, hogy nem ilyen konkrétan válaszol meg egy kérdést, hanem kicsit így körülírja a dolgot. He tells the disciples, go tell John what you hear and see. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. I feel like, uh, uh, like like maybe I want to be Frank Cerrone and walk around. Frank Cerrone-nak érzem magam, is, kicsit mászkálnék. <laughs> No. So he, he tells him, go, go tell John what you hear and see. Mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Because John can't hear beyond his prison. He can't see beyond his prison. He's in prison. Azért, mert János nem lát és hall semmit az ő börtöncelláján kívül. And And I would say that maybe John is, is in two kinds of prison. One, one he's in a physical prison. És azt gondolom, hogy János itt kétféle értelemben is börtönben lakik, ugye but, az első a, a konkrétan a, a fizikai börtön. But I think he's in a bit of an emotional prison as De well. azt gondolom, hogy, hogy más részről egy ilyen érzelmi börtönben van. Because isn't that true of us? You know, there's only so much pain we can experience. És igaz ez ránk is, hogy sokszor csak egy bizonyos mennyiségű fi, fájdalmat tudunk elviselni. Only so much uh, discouragement we can experience. És van határa annak, hogy mennyi bátortalanságot tudunk még elbírni. Puts us in a prison. És ez uh, egy börtönbe zár minket. When we, reach that limit, we, we, we don't care about anybody else but ourselves. Hogyha elérjük ennek a tűrőképességnek a határát, akkor már senki nem érdekel minket, csak önmagunk. I know for me, physically speaking, that's a very low threshold. Tudom, hogy számomra My wife can attest to that. <laughs> feleségem tanúsíthatja, hogy az én fájdalom küszöböm az elég alacsony. You know, my, my, my temperature goes up to like 37. <laughs> Fölmegy a hőm 37 fokra. Oh, okay. It's, all about me. Az egész élet rólam szól. Scratch my back. <laughs> Kérlek, hogy simogass meg. This Right? We can only take so much, right? Megvan a fájdalom tűrés küszöbünk. And then we can't we can't see beyond our pain, és beyond nem, our sorrow. Nem látunk ö, tovább a saját fájdalmunknál, a saját bánatunknál. And, and Jesus says Go, go, tell him what you see in here, because he can't see in here. You need to do it for him. You need to tell him what you see in here. És Jézus azt mondja Jánosnak, hogy mondjátok el neki, amit ti hallotok és ti láttok, mert ő benne van ugye ebben a börtönben, és nem lát tovább a saját kis cellájánál. What were they seeing and hearing? Tehát mit láttak ők és hallottak? Verse 5. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. Az ötös vers. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. That's what they see in here. Ezt látják és hallják. Now we all know that these are all things prophesied about Jesus. És tudjuk, hogy mindezeket a dolgokat right? megprofétálták már Jézusról. We know that any Jew that knew the Old Testament, especially the book of Isaiah, Tudjuk azt, hogy minden zsidó, aki ismerte az írásokat, főleg Ézsaiás könyvét, would know that if these things were happening, it's all, it can only explain by one thing. Tudták azt, hogy ha ezek a dolgok megtörténnek, akkor ez csak egy dolog magyarázhatja meg. The Messiah is here. Az, hogy itt van a Messiás. The one we've been waiting for is here. Az, akit vártunk, megérkezett. These things are happening. Ezek a dolgok történnek meg. Jesus, go, go tell him that. És Jézus azt mondja, hogy mondjátok el ezt Jánosnak. He can't see it. Ő nem látja ezeket. He can't rejoice with us. Ő nem örvendezhet velünk. Go tell him. Úgyhogy akkor mondjátok el neki. Let him think about it. Hadd gondolkodjon el ezeken. Let him reach his own conclusion. És hadd szűrje le ő ezekből a dolgokból a következtetést. And then Jesus adds something that I hope will help us to. És Jézus itt hozzáad a, a mondathoz valamit, ami remélem, hogy nekünk is segítség lesz. And blessed is the one who is not offended by me. És boldog vagy áldott az, aki nem botránkozik meg én bennem. I'm going to come back to that. És erre még visszatérünk. But that's the message he sends. Ez az üzenet, amit küld a tanítványokkal. They come to Jesus, are you the one? Eljönnek Jézushoz, hogy te vagy az eljövendő. You know, just tell them what you see in here. Look at all Csak these mondjátok el neki, amiket láttok és hallotok, ezeket a csodákat. Oh, oh yeah, and tell them Ja, és azt is mondjátok el neki. Him, blessed is, is anyone Boldog az, who's not offended by me. aki nem botránkozik meg én bennem. And then verse 7 says, they went away. És a hetes vers azt mondja, amikor azok elmenőben voltak. Now, we might be tempted to think, ah, if we're John in Lehet, prison. hogyha mi lennénk János a börtönben, akkor arra gondolnánk. We get this coded message from Jesus. Hogy halljuk ezt a kódolt üzenetet Jézustól. Okay, so these things are happening. Okay, e, megtörténtek ezek a dolgok. He's probably the one. Akkor valószínűleg ő az. Uh, but, but does he care that I'm here? De mégis gondja van neki arra, hogy én itt ülök? Okay. But I want to show you one thing that Jesus says to the crowd. Szeretnék nektek megmutatni egy dolgot, amit Jézus mond a tömegnek. It's verse 11. 11. vers. Jesus says to the crowd about John, He says, Truly I say to you, among those born of women, which is about all of us, I think it's all of us. Yeah. There has arisen none greater than John the Baptist. The Baptist. 11-es versben azt mondja Jézus a sokaságnak, bizony mondom néktek, nem támad asszonytól, asszonytól születettek között, aki, amit ugye mindannyiunkat lefedi nagyjából, nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. So he says to the crowd, John is the real deal. Tehát azt mondja itt a sokaságnak, hogy bizony János a, a, az igazi. Greatest, greatest in the kingdom. Ő az, aki a legnagyobb az én királyságomban. He's the real thing. Ő az, aki, aki tényleg I think jó. what we see here is that regardless, despite the circumstance that John was in, és látjuk azt, hogy függetlenül attól, hogy János milyen körülmények között volt, it wasn't a matter of, of Jesus not loving John. Nem arról szólt a dolog, hogy Jézus nem szerette őt. Or Jesus not caring about John. Vagy hogy nem törődött vele. I mean, maybe, maybe we get the idea that maybe John being six, month old, six months older had like, you know, had tripped Jesus as a kid or something like that. Done, done something done something against Jesus, and now Jesus is getting them back. You know? És gondolhatsz arra, hogy János lehet, hogy arra gondolt, hogy ugye mivel ő fél évvel idősebb volt Jézusnál, lehet, hogy gyerekkorukban, mit tudom én, egyszer kigáncsolta, vagy, vagy csinált valamit így ellene, és akkor most Jézus biztos, hogy, hogy bosszút forral ellene. John could just stay there in prison. No. Jó, hát akkor azért, mert ő valamit tett ellenem, akkor most maradjon ott a börtönben. Jesus turns to the crowds, You wouldn't believe what that John did to me when I was only two years old. És akkor odafordulna a tömeghez, és azt mondaná, hogy hát el se tudjátok képzelni, hogy ő mit tett velem, amikor no. én csak két éves voltam. He praises John. Nem, egyáltalán nem He ezt says, teszi, hanem dicséri Jánost. John is the real deal. Azt mondja, hogy ő az, the real thing. az igazi, és ő az Greatest in the kingdom. a legnagyobb szolga, és a legnagyobb a, az én országomban. So it seems that John can't measure the love of God or the care of God, the concern of God based on his circumstances, can he? Tehát úgy tűnik, hogy János nem tudja lemérni Isten szeretetét, vagy azt, hogy Isten mennyire ö, gondoskodik róla, mennyire törődik vele, nem tudja ezt abból lemérni, hogy ő milyen körülmények között van. Right? Ugye? Maybe we can't either. Akkor lehet, hogy mi se tudjuk. Maybe we can't either. Akkor lehet, hogy nekünk se ebből kéne leszűrnünk ezt. If you want to write something down, write ha valamit this down. le akarsz írni, akkor ezt ír le, két dolgot. I wrote them down, I need to find them. Okay. Én is leírtam. What, what's going to help us if we're in a situation like John? Mi fog rajtunk segíteni, hogyha mi egy Jánoshoz hasonló helyzetben találjuk magunkat? Disappointed, questioning. Csalódottak vagyunk, kérdéseket teszünk föl. In pain. Fájdalmaink vannak. What, what will help us? Mi fog rajtunk segíteni? The first thing I want to say is that we need to look back and remember. Az első dolog szerintem, ami, ami segíthet, az, hogy ö, visszanézünk és emlékezünk. Oh, I should have said this at the beginning of the, of the Bible study. És ezt már az elején kellett volna mondanom. I, I want to have a time for a few testimonies at the end. Szeretném, hogyha a végére hagynánk egy kis időt bizonságtételekre. Uh, if, if you would be willing to share something that you've seen or heard God do in your life. Hogyha szeretnél valamit elmondani, amit Isten tett a, a te életedben. Short. Röviden. Okay, short, a few people. Csak néhány ember. Because one thing that will keep us in those days of hardship is remembering what God has done. Az egyik dolog, ami megtart minket ezekben a nehéz napokban, az az, hogy emlékezünk arra, hogy Isten mit tett. What he's done with us. Mit tett velünk. I mean, I, I remember certain times in my life when I prayed and he did answer. Emlékszem olyan ö, esetekre az életemben, amikor imádkoztam, és Isten válaszolt. And now when I pray and he doesn't answer, that doesn't negate the answered prayer in the past. És most, hogyha imádkozom, és Isten nem válaszol, akkor ez nem üti ki azokat az eseteket, amikor a múltban válaszolt. We need to remember. Emlékeznünk kell ezekre. And sometimes we need to remember through the eyes and ears of other people. És néha szükségünk van arra, hogy más embereknek a szemén és fülén keresztül emlékezzünk. What has he done for you? Hogy ő mit tett azzal az emberrel that will give me comfort in és my akkor pain. ez engem is bátorítana és vigasztalna az én fájdalmamban. And the second thing we need to do is we need to look outside our circumstances. A másik dolog, amit tennünk kell, az az, hogy ki tekintünk a mi saját körülményeinkből. Our circumstances don't define the love of God for us. Azért, mert hogyha körülményeinket nézzük, az nem fogja, azok nem fogják definiálni Isten ö, szeretetét, amit we cannot, érez. We cannot confuse life and God. Nem tudjuk összemosni azt, hogy milyen az életünk és milyen Isten. Those are two different things. Ezek ez két különböző dolog. Two very different things. Két nagyon különböző we need to look outside of our circumstances. És meg kell tanulnunk így átnézni, nem figyelembe venni a körülményeinket. We have to understand that many times. És meg kell értsük azt, hogy nagyon sokszor most the time a legtöbb alkalommal we will not understand God's design. Nem fogjuk megérteni Isten tervét. His plans are, are, are, are beyond our comprehension. Nagyon sokszor az ő tervei messze túlmutatnak azon, amit mi látunk. His ways are not és értünk. our ways. És az ő utai nem a mi utaink. And his thoughts are not our thoughts. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. And we have to remember that Jesus, just uh, maybe a year, a year and a half after this, was in a similar situation. És emlékeznünk kell arra, hogy Jézus egy másfél évvel ezután egy hasonló helyzetben találta magát. And God brought about the greatest good for mankind in that trial ebben a megpróbáltatásban, ezen keresztül Isten az emberiség számára a legcsodálatosabb dolgot készítette elő. Emlékeztek, hogy Jézus imádkozott a kertben, hogy Uram, Istenem, hogyha van más út. But let your will be done. De legyen meg a te akaratod. And a few hours later on the cross, my God, my God, why have you forsaken me? És néhány órával később a kereszten ezt imádkozta, hogy Atyám, Atyám, miért hagytál el engem? Sometimes we all feel that God is distant, he's he's uninterested, he's detached from us. Sokszor érezhetjük azt, hogy Istent nem érdekli a mi életünk, ő, ő távoli, és, és egyetlen nincs velünk kapcsolatban. But maybe we just can't see well enough. De lehet, hogy mi ez azért van, mert mi nem látunk elég jól. Maybe we can't see beyond our circumstances. Talán nem tudunk felülemelkedni a körülményeinken. And probably we cannot fathom the good that God is bringing out of our circumstances. És valószínű, hogy fel se tudnánk fogni, hogy milyen jót hozhat ki Isten a mi körülményeinkből. Our salvation was accomplished when God seemingly turned his back on his own son. A mi üdvösségünk úgy történhetett meg, hogy Isten látszólag nem figyelt oda, vagy nem, nem érdekelte őt Jézusnak a fájdalma. The greatest good for mankind. Ebből következett a legnagyszerűbb dolog az emberiség számára. Accomplished in the greatest injustice. A legnagyobb igazságtalanságon keresztül következett ez be. Third thing. Harmadik dolog. I just want to encourage you is to remain faithful. Szeretnélek bátorítani titeket arra, hogy maradjatok hűségesek. Because if we look at verse six again. Mert ha megint megnézzük a hatos verset. It says Jesus says, "Blessed is the one who is not offended by me." Azt mondja, hogy és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. By me. Én bennem. Like Like, are you saying that, Jesus, you, you'll actually do things that might offend your followers? Tehát ezzel Jézus azt mondja, hogy ö, fog olyan dolgokat tenni, amelyben esetleg megbotránkozhatnak az ő követői? boy, we just don't like, I, I don't know, I don't know if this is like hitting your hearts, but I just don't like that. Hát nem tudom, hogy ez a te szívedben is benne van-e, de nekem ez valahogy nem tetszik. I don't like it that God might do something that would offend me. Nem tetszik az, hogy Isten tehet olyat, amely engem megbotránkoztat, vagy megbánt, megsért. But that seems to be what he says right here. Blessed is the one who's not offended by me. De mégis azt mondja itt, hogy és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Tell John to hang on. Csak mondd meg Jánosnak, mondjátok meg Jánosnak, hogy tartson ki. Look, John, look beyond your circumstances. János, próbálj felül emelkedni Remain faithful. körülményeiden, és maradj hűséges. Remain faithful. Maradj hűséges. You'll be blessed. És akkor áldott leszel. And I'm so glad Jesus didn't just say, John will be blessed. És nagyon örülök annak, hogy nem azt mondta Jézus, hogy János áldott lesz, vagy boldog lesz. John, you'll be happy. János, te boldog leszel. If you are not offended. Ha nem botránkozol meg én bennem. But Jesus says anyone. Ja, Jézus azt mondja, hogy az, aki, tehát bárkire vonatkozik ez. Anyone. Bárki. Which includes me. A, mibe beletartozom én is. And you. És te is. Blessed are you if you're not offended. Áldott vagy, hogyha te nem bántódsz meg, nem botránkozol meg by the things Jesus does or doesn't do. Abban, amit Jézus tesz, vagy éppen nem tesz. Now, quite honestly, I would rather talk about oh healing and victory in Jesus. És őszintén szóval sokkal szívesebben beszélek én is uh, Jézusban a, a, a gyógyulásról, a győzelemről. But it seems to me that this is a real part of life. De azt gondolom, hogy ez is nagyon ö, nagy mértékben beletartozik az életünkbe. And, and if you're not in a place of disappointment right now, you should, you should pack away these thoughts because It might come. It probably will come. It will come. És hogyha nem vagy most egy ilyen időszakban, hogy csalódott vagy, akkor csak így raktározd el ezeket a dolgokat, mert valószínű, sőt, hát szinte biztos, hogy bele fogsz kerülni majd egy ilyen időszakba. We need to remember what És God akkor has done. emlékeznünk kell arra, hogy Isten mit tett meg. You know, I'm not a very good journaler, but maybe, you know, I would suggest that to you if, if you can be disciplined. Journal, write down the the things that God has done in your life. És én sem vagyok a legjobb naplóíró, de mégis erre bátorítalálak benneteket, hogy, hogy írjátok le, jegyezzétek fel azokat a dolgokat, amelyeket Isten tett az életetekben. Remember. És így emlékezzetek ezekre. I think in a family environment it's really important to talk about it too. És azt gondolom, kids. hogy egy családban fontos erről beszélni is, akár a gyermekeitekkel. I remember a couple years ago my kids asked me a question I'm like, well, I haven't told you that story, you know. <laughs> és ö, emlékszem, hogy egy pár éven kérdeztek tőlem valamit a gyerekeim, és, és csodálkoztam, hogy még nem meséltem el nektek you ezt a történetet. It had to do with the answered prayer that actually led me to Hungary. És ö, igazán azzal volt kapcsolatos a kérdés, hogy Isten hogyan válaszolta meg azt az you know? imámat, hogy ide kerültem Magyarországra. And, and I realized here they are living in a strange family in Tatabánya, like different from every other family, right? És ö, arra gondoltam, hogy itt élnek ők Tatabányán, ebben a furcsa családban, hogy kicsit mások vagyunk, mint a többiek. And they need to know. És, és kell, hogy tudják. They need to know my story. Hogy, hogy mi volt az én történetem. It helps them understand their story. És akkor ez segíti őket abban, hogy az ő történetüket megértsék. They need to know that God has been faithful to me. És kell, hogy tudják, hogy Isten hűséges volt hozzám. We need to remember. Szükséges, hogy emlékezzünk erre. And we need to look beyond our circumstances. És túl tegyük magunkat a mi körülményeinken. They don't define the love of God for us. Mert ezek nem határozzák meg, hogy Isten mekkora szeretettel van irántunk. If you, if you know how God feels about you, hogyha szeretnéd azt megtudni, hogy Isten hogyan érez irántad, you look to the cross. akkor nézz a keresztre. That is the exclamation point. Ez egy felkiáltójel. I love you. Szeretlek. Exclamation point. Felkiáltójel utána. You, you can't escape it. Ezt ettől I mean, nem tudsz menekülni, ezt you know, látnod kell. crosses on, on half the necks, <laughs> you know, and, and crosses on, on you know, every street corner and crosses, crosses in every village, crosses along the side of the road. There's crosses everywhere. We can't escape the cross. Nagyon sok helyen látjuk a keresztet az emberek felének a, a nyakában is ott lóg, vagy egy, egy falu szélén, az út mellett, mindenfelé látod. And that is what speaks to us about the love of God. És hogyha ebbe belegondolsz, ez szól Isten szeretetéről. And we must remain faithful. És hűségesnek kell maradnunk. Regardless of what God is or isn't doing in our lives. Attól függetlenül, hogy Isten mit tesz, vagy éppen mit nem tesz az életünkben. Because it's really easy for us to make foolish accusations. Mert nagyon könnyen ö, bocsátkozunk ilyen buta vádlásokba. You know, I, uh, okay, this is just a really kind of extreme example. És ez egy elég szélsőséges példa. How many times have you heard people say things like, well, if God is real and if God is good, then why did the Holocaust happen? Hányszor hallott, hogy emberek azt mondják, hogy igen, hogyha Isten tényleg létezik és ő jó, akkor mondjuk miért engedte, hogy a holokauszt megtörténjen? As if we know exactly what God didn't didn't do. Mint hogyha pontosan tudnánk, hogy Isten mit tett vagy mit nem tett. As if we imagine God just, you know, looking the other way while six million people died. Mint hogyha Isten oda se figyelt volna, és csak direkt a másik irányba nézett, amikor 6 millió ember meghalt. Where perhaps vagy talán the truth is closer az van közelebb az igazsághoz. That there would have been 20 million dead if God hadn't stopped. Hogy mondjuk 20 millióan haltak volna meg, hogyha Isten nem lépett volna sokszor közbe. But then we, but then we have the big question, well, okay, that's a big tragedy, but what about small tragedies? És akkor abba gondolunk bele, jó, hát ez egy nagy tragédia, de mi van az ennél kisebb dolgokkal? Oh, if God is there and if God is good, then, you know, there wouldn't be, you know, that child wouldn't have been hit in the street. Akkor arra gondolunk, hogy hogyha más tragédiák sem történhettek volna meg, hogyha Isten jelen van, és ő jó, akkor mondjuk az, az, azt a kisgyereket nem ütötte volna el az autó. <clears throat> Bocsánat, az utcán. That's, that's, no, that's not a smaller tragedy. Valójában ez se egy kisebb tragédia, mint a holokauszt. But But what do we really know about what God is doing and what he's not doing? És mit tudunk akkor erről is, hogy Isten mit csinál, vagy mit nem tesz ezen keresztül? People say, oh, if God is there and if God is good, then I wouldn't be stuck in this dead-end job. És azt gondolják az emberek, hogy jaj, hogyha Isten lenne és törődne velem, akkor, akkor nem, nem lennék ezen a borzalmas munkahelyen. But maybe the it's closer to the truth that you should be thankful that God has given you at least a job. De lehet, hogy inkább arra kéne gondolnod, hogy hálás lehetsz azért, hogy egyáltalán Isten adott neked munkát. And and and you know, you're not dead, you're not hungry, you're not nem, starving. Nem haltál még meg, és és nem well, nem öm, nem éhezel. We look beyond our circumstances. Tehát, hogy próbáljunk felül emelkedni a körülményeinken. És hogyha szeretnénk megtudni azt, hogy Isten hogyan érez irántunk, akkor nézzünk a keresztre. I hope this is I hope this gives gives you hope. Azt remélem, hogy ez tényleg reménységet ad nektek. You know, I'm not trying to diminish the pain that you might experience in your life. És nem próbálom meg ö, bagatellizálni azt a, azt a fájdalmat, amit lehet, hogy érzel az életedben. You know, oh, don't worry about it. Jól van, ne okay. aggódj, minden no, rendben lesz. This, this, is, this, this is real pain. Nem, van valódi fájdalom. But there is hope. De van remény is. God sees the end. És Isten látja mindennek a végét. He knows what's what he's doing. Ő tudja, hogy mit csinál. We can trust him. És mi megbízhatunk benne. And uh, we have we have a few minutes. És van maybe, néhány percünk. Maybe as many as ten. Mondjuk okay? tíz. I would like to ask you. Szeretnélek megkérni titeket. If you're willing to share something that God has done. Hogyha hajlandóak vagytok arra, hogy megosztatok valamit, amit Isten tett. It doesn't matter if it happened last week or if it happened 10 years ago. Nem számít, hogy múlt héten vagy 10 éve történt. A time when you prayed and God answered. Hogy imádkoztál és Isten megválaszolta. Talk about the time when you knew beyond a shadow of a doubt that God was there with you. Amikor tudtad minden kétséget kizáróan, hogy Isten ott van veled. That we could all be encouraged by your testimony. Hogy mindnyájan felbátorodhassunk a bizonságtételed által. Comprehendo. Értitek? Yeah? So, um, who's going to be first? Jolika. come, come, come up here so we can all see you. Oh, come on. nehezen mondok ki szavakat, úgyhogy megpróbálom eh, elmondani, ami, ami a szívemben van. Eh, ti ismerettek engem nagyon léptől, és eh, vannak nekem unokák, és van fel.